بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب घुरनि था तोखां अहल किताब أن تنزل عليهم كتاب من السماء त को किताब लाही आसमान तां فقد سألوا موسى أكبر من ذلك पोइ हाणे इहा ख़बर आहे त अल इस्लाम खां इन खां वधीक ॻाल्हि पुछऊं इस्लाम खे चयूं त असां अलाह ताला खे गुरूबरू ॾिसण था चाहियूं प पको पधरो ॾिसूं अलाह खे असांखे ॾेखार तंहिंखां पोइ तोखे मञीदासीं तोखां जो किताबु था घुरनि हे मोहम्मद मुसा सलाहु तोखा घुरनि था त किताब आसमान था लाहे त असीं ॾिसूं पोइ हाणे जॾहिं हुन तोखां वधीक मूंसाल इस्थां खां पुछऊं त असांखे अलाह ॾेखार जेका हुई जेका इलेक्ट्रिकेशन <laughs> करे छॾियईं सभिनी खे सभु मारे छॾियईं ज़ुल्म जे करे हुननि खे सभिनी खे मारे छॾियूं सुमत तखादुल इजल उन निशाननि खां पोइ बि उन निशाननि जे हूंदे बि हुननि वरी वञी पंहिंजो वड़ो जेको हो वञी गाबो जेको आहे सो वञी ठाहियो वरी सोन ऐं चांदीअ जो ऐं उनखे आवाज़ु करे उनखे पूॼणु लॻा उनजे चौधारी तवाफ करणु लॻा हुन इबादत करणु लॻा सुमत इन खां पोइ हुनखे वञी पूॼणु लॻा पंहिंजे गाबे खे इन खां पोइ जो हुननि वटि पधरा मुआज़ा अची चुका पधरियूं निशानियूं जेके हुन ॾिठियूं फिरोन जे साम्हूं फिरोन सां जेके ॾह साल केतिरा साल मथो आयो हज़रत मूसा आल इस्लाम कुमल आया पंहिंजो जूं आयूं ॾेडर आया रत थी वियो सॼी ॻाल्हि माण्हू पहिरियूं नसल जेके मारिजी विया फलान थियो फलान थियो फलाण थियो ॾह मौज नव मौजा जेके से टिसा मौजा जेके हुआ उहे सभई ॾिठा उनखां पोइ दरिया टिपिया उन खां पोइ फलाण थियो उन खां पोइ मन सलवार सभिनि खे मिलिया उनजे हूंदे बि जेको हेॾो वॾी ॻाल्हि पोइ बि असां उन्हनि खे अफ़ो कयो बख़्शियोसूं छो बख़्शियोसीं छॾियो छॾियो उन्हनि खे असां उन्हनि खे चूंडियो आहे पंहिंजे ख़ासि कर बनी साहिल लस्करू नेमती लथी याना ताल असांजी नेमत यादि कयो जेका असां तव्हां ते कई आहे बनी साहिल ते असां हेॾा थोरा कया हेॾा अहसान कया और उन्हनि खे बख़्श कयोसीं इहे सभई बुरायूं करे सभई नाफ़रमानियूं करण जे बावजूदि बख़्श कयोसीं मूसा सुल्तान मुबीना ऐं मूसा आल इस्लाम खे असां वॾो ग़लबो ॾिनो सुल्तान ॾिनो हुनखे सॼो सॼी यानी बाद जहिड़ो हुननि जो ॼण बादशाह हो हिकिड़े लिहाज़ खां पैगंबर बि हो त बादशाह बि हो रसूल पाक सलाह पाकम अहिड़े नमूने सां हुननि जे लाइ ॼण बादशाह बि हुयो त असांजो हाकमु हो हुकूमत इन करे हज़रत मूंसा सलाम सां रसोल्ला सलाहु जी शख़्सियत जेका सभु भेट बि आहे त मूसा मूंसा मूंसा चयो त मूं त अहिड़ो मूं जहिड़ो यानी मूसा जहिड़ो न बि ईंदो त मूसा ऐं मोहम्मद मुसलम इहे ॼण ॻाल्हियूं आहिनि त हुन जी जेका उमत हुई उहा उन जे पोयां हली ऐं पोइ नाफ़रमानियूं बि कयूं बि कयूं हू कयूं पर हुनजे बावजूदु उनजी हुकूमत ॾियणु हज़रत मूसा आल इस्लाम जी हुई हालांकि उहो बादशाह कोन हो अहिड़े नमूने सां मोहम्मद सलाहु जेको सो हुकूमत उन जी हुई मदीने मंझि जेको वरी ॾह साल रसूल पाक साह रहियो हालांकि उनजो सुल्तनत उन जी पोइ बादशाह जेका त शाम इराक ऐं ईरान ऐं सॼी मिस्र ऐं किन आन ऐं वञी सॼी दुनिया में पहुती सिंध हिंद में सॼी में पहुती पर पोइ रसूल पाक साही जेसिताईं ज़िंदा हुआ तेसि ताईं सॼो जेको अरब जो इलाइक़ो हुयो सोल्बे में अची वियो इस्लाम जो असां उनखे उभो कयोसीं तूर जेको टकरी जेका हुईसीं उनजे मथां जंहिं मथां त खड़ो कयोसीं उनखे हुननि जे वाइदे ते जीअं वाइदो त असां तव्हांखे हीउ वाइदो था करियूं तव्हां अलाह खां सवाइ कंहिंखे न पूजींदव न को बुतनि खे न को गाबनि खे न को वचड़नि खे न को औरतुनि खे न को मर्दनि खे न को कंहिंखे न को फ़रिश्तनि खे न को मलाइकनि खे पूॼींदो अलाह खां सवाइ कंहिंखे ऐं आऊं त तव्हां हलाल खाईंदो ई कंदो कोन सभई जेके अहकामात अलाह ताला वटां हुआ उहो ॿिन्ही में कवनंट हुयो हुयो मीसाक हुयो जेको आहे हिते मीसाक जी ॻाल्हि असां करण वारा आहियूं इन करे मीसाक जी हिते ॻाल्हि शुरू थी वई त मीसाक हो असांजो इहो ऐं उन ते टकरु कयो ईंदो अचेव थो टकरु मरंदो हिन जे हेठां चिपजी ऐं असां हुनखे चयो त दरवाज़े में दाख़िल थियो हिन मञा सजदो कंदे सजदो करियो अलाह पाक खे त पाण ऐं सबत जे मामले में छंछर जे मामले में जेके हुन में हद खां ज़्यादा लंघे न वञिजो हीअ हिकु अहकामात आहिनि सबत जा यानी जेको ॾींहुं ॾींहुं आहे हर हफ़्ते में हिकिड़ो ॾींहुं जेको थिए थो हुननि जे लाइ छंछरु आहे असांजे लाइ जुमो आहे वरी क्रिस्ताननि वरी जेको आहे आचर बनायो आहे अहिड़े नमूने सभु कंहिं क़ौम जो पंहिंजो हिंदुनि जो मंगल आहे पंहिंजो ट्यूसडे अहिड़े नमूने सभु कंहिं क़ौम जो हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो ॾींहुं आहे हिकिड़ो ख़ासि ॾींहुं जेको मल्हाइनि था ऐं अलाह ताला फरमायो त क़यामत खां वठी जो अज़ल खां वठी तखलीक़ वठी क्रिएशन खां वठी जेको असां ॾींहुं ठाहियो आहे उहो जुमे जो आहे पर हुन खां भुल थी वई हली योदियुनि खां वञो छंछर खे वञी बनायो ॾींहुं त उन में ज़्याती न कयो हाणे ज्याती हिन या घणियूं कयूं हिकिड़ो मच्छियूं बच्छियूं इहो फलाण जेको छंछरु ॾींहुं न पकड़िजो त वरी उहे मानो अहिड़ो नमूनो करे छॾनि जो छंछरु ॾींहुं उते गॾु थियनि क़ाबू क़ाबूती बिहनि पोइ वरी हुनखे वञी पटीनि पंहिंजो पकड़ीनि वञी जेको आहे सो आचर जे ॾींहुं त पोइ मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म जूं नाफ़रमानियूं कयूं सभु त मंझि ऐं ॿियो वरी चऊं को कमुकारु कोन कंदासूं हीअ बि कोन कंदासूं कंहिंखे बीमार हूंदो त हुनखे दवा कोन ॾींदासूं कनी ॿ कोन्ह कंदासीं चुल्हो कोन्ह चाढ़ींदासीं घर में कुझु कोन्ह पचाईंदासीं सभु ॻाल्हियूं मतिलबु इहे सभु ज़्यातियूं कयूं सभ्य जे मामले में असां हुनखां सख़्तु क़िस्म जो मीसाख वरितोसीं वाइदो वरितोसीं कॉविनंट वरितोसीं प्रोमिस वरितोसीं जेको असांजे विच में यानी यूद जे विच में ऐं पंहिंजो बनी साहिल जे ऐं अलाह जे विच में हिकिड़ो कवेनंट आहे त हाणे जेको टेस्टमेंट चइजो ओल्ड टेस्टमेंट माना पुराणो वाइदो पुराणो मिसाक पुराणो कवेनंट ऐं न्यू टेस्टमेंट जेको आहे ईसा अल इस्लाम सां न्यू टेस्टमेंट जो नओं किताबु बाइबिल में जेके ॿई किताब आहिनि ॿई मिसा आहिनि त उहो जेको आहे नओं मिसाक आहे पर मिससाक उहो आहे जेको सभिनी नबियनि सां आहे ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मिसाक जेको आहे सो उहो पोइ हाणे हुन जी ॻाल्हि हिते हलंदी सूरत अज़ाब में मिसाक जी हलंदी सूरत आल इमरान में हलंदी सूरत राज में मिसाक जी ॻाल्हि हलंदी इहो मिसाक आहे इहो कविनंत आहे जेको अलाह ताला पंहिंजे सभिनी नबियनि सां कयो आहे मोहम्मद मुस्वा सां कयो आहे सख़्तु मिसाक सां वरितो मीसा खनि वाखसना मेंिसा खनि फबीमा नाक हाणे हिननि ॻाल्हियुनि जे करे हाणे हिते उहा लिस्ट अलाह ताला नी आहे हिन सूरत निसाह जे हिन आयत हिकु सौ पंजवंजाह खां वठी हेठि अचनि त हिननि ॻाल्हियुनि जे करे हिननि ॻाल्हियुनि जे करे हिननि ॻाल्हियुनि जे करे हिननि ॻाल्हियुनि जे करे हिननि ॻाल्हियुनि जे करे असां हिननि खे ज़िलत ॾिनी आहे मस्कत ॾिनी आहे बुछाई कई आहे असां हिननि ते जेको आहे हीउ बुछो कयो सॼी धरती ते हिननि खे घेड़ा आहिनि इहे हिननि हिननि भञ करियुनि जे करे इहे जेके वाइदे जूं भञ करियूं हिननि कयूं आहे उन्हनि जी लिस्ट हाणे हिन आयत खां वठी शुरू थी थिए हिकु सौ पंजवंजाह खां वठी जेकी हले थी पंहिंजो कहिड़ी आयत ताईं हिकु सौ ॿाहठि आयत ताईं हिकु सौ पंजवंजाह खां वठी हिकु सौ ॿाहठि ताईं जेके भञकड़ियूं कयूं आहिनि यहूद तंहिंजो अल अलाह ताला जे अहकामात जूं जेको मीसाक जेको कविनंट खां वरितो वियो जेको टेस्टमेंट हुननि खां वरितो हुयो हुन जूं भनकड़ियूं हुन जी लिस्ट हाणे हिते थी अचे हाणे सां ॿुधो कहिड़ी आहे भनकड़ी कयाऊं टेस्ट में जीअं हलिया कोन ॿियो कुफ़ु आया अलाह जे मौजनि जो कुफु कयूं इनकार कयूं ऐं छा चइबो आहे पंहिंजो बेशुक्री कयूं जॾहिं हुननि खे मनो सलवामतूं इहो अचनि सभिनी बेशुक्री बि अॼु ॾींहं ताईं बेशुक्री अलाह जे अंबियान जे फलाणे अंबिया खे फलाणे नबी खे फलाणे नबी खे फलाणे नबी खे सभिनी कतलु कयूं जेको बि नबी हिन खे न वणे आख़िरी जेको कतल जी कोशिशि कयूं जेका हज़रत ईसा आल इस्लाम खे हुनजी ॻाल्हि बि हिते ईंदी त मतिलबु जेको हिन खे न वणे हुनखे कतलु करे जेको हिन जी ॻाल्हि ते न हले हुनखे ई कतलु करे छॾणु उन्हनि खे क़तलु था कनि जो इहो चवणु त असांजी दिलियूं जेके आहिनि तालो ॾिनल आहे पर अलाह ताला हुन ते मोर आणी छॾी आहे कुफर जी यानी इन्फिडैलिटी जी यानी अलाक खे कोन मञे आख़िरत खे कोन मञे नबियनि खे कोन मञे उनजी ॻाल्हि ते नथा हलनि तौरात ते नथा हलनि ॿियूं सॼियूं बुछराइयूं जेके आहिनि हिननि मज़ा आहिनि होमोसेक्शुअल सभु ॻाल्हियूं हिननि जेको बोहतान लॻायो अथऊं त हीउ जेको ईसा पुटु ॼाओ आहे हिन जो उहो फलाणे माण्हू जो पुटु आहे फलाणो सिपाही जेको रोमन हो उन जो पुटु आहे हीअ आहे हू आहे त अहिड़ो को बोहतान अज़ीम भाजरत मरियम अल ते अलाह ताला हिते निशानियूं पूरी पधरी करे छॾी त उहो बोहतान आहे कूड़ कूड़ी ॻाल्हि आहे अलाह ताला हुनखे पैदा कयो पंहिंजे नमूने सां वकौल ऐं जो जेको चवणु आहे हिन ॻाल्हि जो त इना कतल मसीह न मरियम रसूल अलाह ऐं असां जेको ई न मरियम जेको आयो अलाह जो रसूल उन असां क़तलु कयो यानी ख़ुदि ई पाण ई त अचनि असां हुनखे क़तलु कयो असां हुनखे मारे छॾियो हाणे ईसा बि चवंदा हा हा हुनखे बराबरि मारे छॾियो हाणे अलाह ताला हिते चवंदो वमा वमा सलबू न की हुनखे कतलु कयो वियो न की हुनखे सलेब ते चाढ़ियो वियो भला पोइ उहा ॻाल्हि हुन ते हिकिड़ो मिसाल थी वियो हलियो हिकिड़ो शब्द शब थी वियो हिकिड़ो शक थी वियो हलियो त असां छा कयो हिन करे जो उन माण्हू जो जंहिं अची जूदा जेको चुमी अची ॾिनी चवंदा चेनाऊं ॾींदुसि जंहिं माण्हू खे चुमी ॾियां पंहिंजे गल ते चुमी ॾियण जो रवाजु आहे पंहिंजे अरबनि में अॼु ॾींहं ताईं त चुमींदा आहिनि वॾी हिकिड़ी भले चुमी लॻे लॻे आवाज़ु खण वॾो फटाके रोक ईअं करे त उहो ई त उहो चियाऊं जंहिंखे चुमीदा जुदा वियो हुन वटि हुन खणी पोइ हुनखे वठी आयो रोहमंस खे चई आऊं जंहिंखे चुमी ॾियां उनखे फकिड़ियो उहो आहे ईसा पोइ हू जेको पाण ई हो उन जी शकिल थी वई या को ॿियो हो को कहिड़ो हो पोइ अलाह ताला चए थो त शुभ थी वियो हुनखे शक थी वियो आहे कहिड़ो आहे जेको पकिड़े विया वियो आहे माण्हू तस्बीर थी वई अहिड़ी लाचा थियो पर इहा ॻाल्हि इन में इख़्तिलाफ़ में रहिजी लाचात थियो केरु थियो जेको चाढ़ियो वियो स्लेब ते उहो पाण हो की को ॿियो हो की उनजी हो को ॿियो हो की ॿी का शकिल थी वई हुन जा जेके हेतिरा लिखिया विया जेके इंजील जेके ॿियनि माण्हू लिखिया हलति ईसा जो इंजील गुम आहे अॼु ॾींहं ते हथु कोन थो अचे उहो छा अचई पर हुन जेके लफ़्ज़ आहिनि चयल उहे वरी पोइ रेड लेठर जेको ठाहिनि था इंजील उनमें आहिनि त हीअ हलति ईसा जा कौल आहिनि पर ॿिया जेके आहिनि हीउ लूख जो आहे इंझिल ही जेको आहे सो पंहिंजे मार्क जो आहे हीअ पंहिंजे जान जो आहे हीअ पंहिंजे फलाणे जो आहे छा मथी जो आहे की छा उहे फलाणा हीअ आहिनि हीअ आहिनि पर पंहिंजो हुनजो असुलु तौरु इंजील जेको आहे सो किथे आहे उहो कोन्हे अॼु وما قتلوا وما سلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه जंहिंमें इख़्तिलाफ़ कयऊं हुन में वरी शक में पइजी आहे ما لهم به من علم हुनखे कोयल में कोन्हे सवाइ हिन जो हिकिड़ो कंजक्शर आहे हिकिड़ो ख़्यालु आहे हिकिड़ो जेको हू फॉलो था कनि जंहिं हिते हलनि था जीअं हीअं करे छॾियो उहे कोन करे छॾियो जीअं तव्हां चओ मां अलाह ताला चए थो हरगिज़ हुनखे कतलु कोन कयो वियो हज़रत ईसा अलाम खे बर पर अलाह ताला हुनखे खणी छॾियो पंहिंजे तरफ़ हाणे सौ सिधो पधरो हिते अलाह ताला हिते लिखियो आहे ॿिए हंधि क़ुर विसरत मरियम में पंहिंजो आहे त हज़रत इलियास अल खे अलाह ताला खणी वरितो उन जॾहिं बाहि ॾियण जी माण्हुनि कोशिशि कई पोइ हज़रत इलियास साहिबु उनखे इहा इदरी कहिड़ो उनखे खणी वरितो अलाह ताला हाणे इहो ॿ ॿई पैगम्बर आहिनि जिन खे खणी वरितो जीअरो हिन धरती मां ऐं पंहिंजो हज़रत ईसा अल इस्लाम खे अलाह ताला जो मोटाईंदो उहो हिन जे किताबनि जो बि आहे हिन जे एक्स जेको किताबु आहे उन में बि आहे ऐं पंहिंजो जॉन जे गॉस्पल में बि आहे त मोटंदो ऐं पंहिंजो ॿियो ॿिए ॿिए गॉस्पल में बि आहे अहिड़े नमूने सां बर्फ़ आहे उल्लाहल अल्लाह हुन खे खणी छॾियो हिन खे चइबो आहे असन हाणे असन इहा अॼु अॼु जेके ॾींहं हल कल्ह असां वटि गुड फ्राइडे हुओ अॼु अमेरिका में गुड फ्राइडे आहे जीअं वक़्तु हज़रत ईसा खे सपोज़िटली पंहिंजो चाढ़ियाऊं थिए स्लेब थिए वरी आचर जे ॾींहुं जेको ईंदो पंहिंजो रिज़रक्शन वारो ॾींहुं हुनखे चइबो आहे पंहिंजो इहो सो उहो उहो थींदो आहे आचर ॾींहुं ऐं खां चालीह ॾींहं पोइ जेका असनशन थींदी असनशन माना रफ़ा उल्ला अलाह ताला हुनखे खणंदो जेको सो चालीह ॾींहं हुन खां पोइ बि हुननि वटि हो कॾहिं हुते ॾिसण में आयो कॾहिं हुते ॾिसण में आयो कॾहिं हुते ॾिसण में आयो कॾहिं हुते ॾिसण में आयो हुननि जे पंहिंजे हवारियुनि खे ऐं उहो एक्स जेको किताबु आहे चेन गास्पल खां पोइ जेको किताबु आहे एक्स जो हुन में जे इहा ॻाल्हि लिखियलु आहे त फलाणे खे ॾिसण में आयो फलाणे खे हुते ॾिसण में आयो चई आऊं वञा थो ईंदुसि वरी पोइ गास्पल जेको जान जो आहे हुन में आहे त आऊं जॾहिं आऊं मुंहिंजे वक़्तु जो वक़्तु आहे ऐं वेंदुसि त पोइ हू ईंदो हू जेको आहे चूंडियल जेको आहे फलाणो आहे जेको उहो ईंदो पाण उहो मोहम्मद मुसवा सलाह सम जेको आयो पैगम्बर थी आयो पर हीअ चवंदो न उहो जिब्राहिल आयो जिब्राहिल त अॻु में ई हो पोइ बि हूंदो पर इब्राहिल जेको आहे छा कंदो अची इब्राहिल हर हिकु खां वठी हज़रत आदम अल सां वठी वेठो नुंहुं वारे सां वठी वेठो इब्राहिम अल सां वेठो जिब्राहिम पंहिंजे मूसा सां खां वेठो जिब्राहिल सां सभिनी पैगम्बरनि सां हिन सां उहो जिब्राहिल जो वरी अचण जो किथां ख़तमु कोन थी वियो पर चई त हू ईंदो जेको अहिड़ो आहे जेको अहिड़ो आहे जेको अहिड़ो आहे जेको उहो जॾहिं आऊं न वेंदुसि त हू कोन ईंदो जॾहिं आऊं हू ईंदो त हू तव्हांखे उहा ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो जेके तव्हांखे सम्झि में ईंदियूं हींअर आऊं उहे ॻाल्हियूं ॿुधाईंदुसि त तव्हांखे सम्झि में कोन ईंदियूं हाणे क़ुर शरीफ़ जेको आयो मोहम्मद मुसवा सलाहु ते उनमें हुनमें चए थो उहो उहो चवंदो जेको अलाह ताला हुनखे चवंदो पंहिंजे तरफ़ां उहो का ॻाल्हि कोन चवंदो यंथ हुयंतानि हवा इहे सभु ॻाल्हियूं सेन जान जे सोरहें चेप्ट सोरहें चैप्टर में सम्झां थो त हुन में आहिनि इहे ॻाल्हियूं सॼियूं लिखियूं पियूं ऐं बेशक अलाह जेको आहे सो सघारो आहे ऐं हिकमत वारो आहे जेकी करणु चाहे सो करे सघे थो इज़त वारो आहे अज़ीज़ आहे अज़ीज़ जो ॿई माराऊं थियनि थियूं जेको सघ वारो हूंदो सो इज़त वारो हूंदो जेको इज़त वारो उहो आहे जंहिंखे सघ आहे ताक़त आहे केरु आहे जेको अलाह खां वधीक इज़त वारो हुजे केरु आहे जेको उन जे रसूल खां वधीक इज़त वारो हुजे को केरु आहे जेको मुमिननि खां वधीक इज़त वारो हुजे हिन करे अलाह ताला क़ुर शी में चयो त अल्लाह ताला खे इज़त आहे ॿिए कंहिंखे कोन्हे पोइ चई अलाह ताला खे इज़त आहे हुनजे रसूल खे इज़त आहे अलाह ताला खे इज़त आहे हुनजे रसूल खे हुनजे मोमिननि खे इज़त आहे ॿियो सभु बेइज़तो आहे ॿियो इज़त जेका अलाह खे आहे हुनजे रसूल खे आहे मोमिननि खे आहे الله عزيزا حكيما वाना अज़ीज़न हकीमा हाणे तमामु अहम आयत आहे हिनखे सम्झणु ज़रूरी आहे को बि आली किताब अञा माण्हू न आहे जेको हुन जे मरण खां अॻु में ऐं पंहिंजे मरण खां अॻु में हुन ते ईमान न आणे हाणे जीअं ॿ मानव आहिनि कंहिंजे मरण खां अॻु में जॾहिं हर ईसा आले सां वञा मोह कोन्हे हो जॾहिं ईंदो तंहिं पोइ पोइ मरंदो पोइ दफ़न थींदो हज़रत नबी पाक सलाहु जे हिन हुज़रे मुबारक मज़ हज़रत आयशा जे हुजरे मुबारक में जिते हिन रसूल सलम आहे जिते अबू बकर सिद्दीक़ आहे जिते उमर रज़ी अलाह ताल आहे सुतल उते हज़रत ईसा हिकिड़ो मतिलबु इहो ख़्यालु आहे त जेसि मतिलबु त को आल किताब न आहे जेको हिन ते ईमान न आणींदो हज़रत ईसा आल ते हिकिड़ी ॻाल्हि आहे ॿी ॿी त जेको ईसा वारोत ईसा यानी अहल किताब जेके यूदी ऐं नसारा सभई जॾहिं मरण लॻंदा उन वक़्तु अलाह ताला ॾेखारींदो हुननि खे त हीअ आहे हज़रत ईसा जेको हक़ ते हुयो ऐं उन वक़्तु ईमान आणींदा मरण खां अॻु में जॾहिं निड़ घटि ते जॾहिं रूह पहुची वेंदो हलियो पोइ हुननि खे उनजो मञणु उनखे ईमान आणणु जेको आहे उन्हनि खे नफ़ो कोन ॾींदो इहा ॻाल्हि सूरत यूनिस में अची वई नफ़े न अचण जी त इन करे फ़रमाई अहल किताब को कोन्हे अहल किताब न बि सवाइ हुन जो ते ईमान न आणे ईसा ते ईमान न आणे क़बल मौत ई हुन जे मौत खां यानी ईसा आल इस्लाम जे मौत खां या आल किताब माण्हू जे मौत खां हीअ मई माना मां अचनि थियूं मुफ़सरनि कयूं आहिनि वयाउमल क़यामत यकून अलहिम शहीद आहे ऐं क़यामत ॾींहुं हुननि ते हज़रत ईसा आल इस्लाम खे शाहिद कयो वेंदो हुन ते शहीद थींदो इहो अल माहिरा जे आख़िर में बि अचे थी ॻाल्हि त अल्ला ताला हुन खां पुछंदो क़यामती ॾींहुं त छा तो चयो हिननि खे त मूंखे ऐं मुंहिंजे माउ खे अलाह करे पूॼियो हज़रत ईसा आले सां चवंदो या अलाह ऐं त मूंखे त अहिड़े चवण जो को हक़ु कोन्हे ऐं चवां हा त तोखे ख़बर हुजे हा ऐं त मूंखे तो खणी वरितो हुन खां पोइ तूं ई हुननि जे साम्हूं हुअ तोखे सॼी ख़बर आहे ऐं पंहिंजो मूं त हुननि खे चयो त हिकिड़ो ई अलाह आहे वग़ैरह सूरत हाल माइदा में इहा सॼी ॻाल्हि अचे थी हुन करे उन ॾींहुं शाहिद थींदो हज़रत ईसा आले सां हुनजे ख़िलाफ़ु हीअ जेके हींअर हुनखे पुठि करे वेठा जेके पूॼींदा अलाह जो टियों हिसो ऐं पियो अलाह उन्हनि खे सभिनी खे हुन ते शायदि थींदो ऐं यूदियुनि ते ख़ुशूसनि शायदि थींदो फबि ज़ुल्मिन मिनल लदीन हादू ऐं जेको ज़ुल्म कयऊं पंहिंजो यहूदियुनि इहे सॼी लिस्ट जेका अची वई हाणे उन करे अलाह ताला चए थो उन्हनि जे ज़ुल्मनि जे करे अलदीन हादू जेके पाण खे यूदी था चवनि जेके पाण खे हादू था चवनि तइीबात तयबा जेके हलाल ॻाल्हियूं हुयूं जेके पाक ॻाल्हियूं हुयूं पाक शयूं हुयूं खाइण जूं उहे असां हुननि ते हराम करे छॾियूं फलाणियूं फलाणियूं फलाणियूं शयूं हिकिड़ो मतिलबु त मतिलबु फलाणे क़िस्म जी जेको चर्बी आहे उहा हलाल हुनजी जानवर जी बि उहा हुनखे खाइणी न आहे छो जो हज़रत याक़ूब अल पाण ते हराम कई या फलाण हीअं थियो फलाण थियो के शयूं आहिनि जेके अलाह ताला उन्हनि ते हराम कयूं आहिनि जेके ॿियनि ते हलाल आहिनि उहिलत लहोम जेके अॻ में हुननि ते हलायल हुयूं उहो बि सदीम अनी सबी लाह जे रस्ते खां रोकण जे करे कसीर आहे घणे क़दुरु जेको रोकींदा उहो अख़ज़ हिमूर रिबा ऐं उहो जेको वठनि था पंहिंजो व्याज जेको व्याज अॼु ॾींहं ताईं मतिलबु त हिननि जे सुतीअ में को आहे हिननि जे ऐं पठाणनि जे ऐं वाणियनि जे पंहिंजा सिंध जा वाणिया व्याज खां सवाइ सवाद उहो रही कोन सघंदा अरे बाबा व्याज न वठो यूजली हराम आहे तौरात में हराम आहे इंज़ील में हराम आहे क़ुर में हराम आहे चेन्नई आहे हाणे पोइ व्याजु वठंदा जेको पोणो मतिलबु हिकिड़ो रुपियो ॾींदो मेर सां टे सौ रुपिया उहो थी वेंदो हलियो ऐं पियो वधंदो जेतिरो ॾींदो वञे पियो वधंदो जेतिरो यानी व्याज ते व्याज व्याज ते व्याज व्याज ते व्याज वियाजो जेको कम छा चइबो आहे कॉम्प्लेक्स व्याज लाइ छा थो चइजे इंट्रस्ट जेको आहे सो उहो पियो हलंदो पोइ खट खुटंदो ई कोन सां हिंदुनि जो बि ईअं आहे पठाणनि जो बि ईअं आहे ऐं पंहिंजो पंहिंजा मुस्लमान पठाण ऐं पंहिंजा हिन जा यहूदी जेको सॼो सिलसिलो हिननि जो हिन व्याज ते आहे वाक़स में रिबा वक़ुद नुआन हो ऐं हालांकि उन्हनि खे रोकियल हुयो त ईअं न कजो यूज़री जी उनखे इजाज़त कोन्हे या पंहिंजे इंट्रस्ट जी उनखे इजाज़त न आहे वक़ुद नुआन हो वाकिलिम नास बिल बातिल ऐं जेको बातिल तरीक़े सां जेको माण्हुनि जूं शयूं खाइनि था ऐं मूं ॿिए हंधि क़ुर में सूरत तौबा में चयो त उहे असां ते हलाल आहिनि जेके गोहिम गोइम यानी अक़वाम जेके ॿियूं आहिनि जेके जेंटाइल्स आहिनि जेके गैर यहूदी आहिनि उन्हनि जूं शयूं खाइण सां हलाल आहे भई तव्हांखे कंहिं बि शइ कंहिं बि ॿिए माण्हूअ जी भले तव्हांजे मज़हब ते हुजे न हुजे कंहिं दीन जो हुजे धर्म जो न हुजे कहिड़े जो बि हुजे पढ़ाई सेखारणु तव्हां ते हरामु आहे सभु कंहिं मज़हब में हज़रत आदम अल हज़रत इब्राहिम अल हज़रत नूह अल हज़रत मोहम्मद मुस्वास हज़रत मूसा आलाम हज़रत ईसा सभिनी जी शरीयत में हीअ हराम आहे जो पढ़ाई शइ तव्हां खाओ पंहिंजो अहिड़े नमूने सां न पर हीअ चवंदा आहिनि असां ते हलाल आहे त इहो परायो जेके अकवाम आहिनि गोइम आहिनि जेके जिनथायल्स आहिनि हुनजी शइ खाइणु असां ते बिल्कुलु हलाल आहे वातदत नालील काफ़ी हिन में नमि अज़ाबनि ऐं उन्हनि ते उन्हनि ते उन जेके कुफर करण वारा हुआ उन्हनि ते असां अज़ाब जेको आहे सो तमामु सख़्तु कयो आहे भई अज़ाब अचनि था हिननि ते फलाणो हीअं थियो पोइ फलाणो हीअं थियो फलाणो हीअं थियो हीअ गुज़र सदी में जेका इहा ॻाल्हि थी हाणे वेठा उहो ॻाल्हि कनि वेठा वाक ॻाल्हि कनि चए अलाह ताला ॾमिर ॾिए थो पोइ इहो तव्हांखे सख़्तु अज़ाब ॾिए थो पोइ हुन खां अॻु में इहो ईसाया नबी फलाणू यारामाया फलाणो नबी फलाणो भई सभई यूनिस नबी जी ऐं ॻाल्हि करण वारो आहियां त मतिलबु सभई नबी तव्हांखे चवनि न करियो इहो न करियो ॿुछाई न करियो तव्हां ते अज़ाब अचिणो आहे मञनि कोन्ह था हिन ॻाल्हि मुड़नि कोन्ह था लाखीनि रास खू नफ़िल्म पर इल्म के आहिनि चङाई करण वारा जेके इल्म में रास आहिनि पका पुख़्ता आहिनि रासी मोमिना आहिनि इलाइक़ु उहे तुंहिंजी तो ते असां जेको नाज़िल कयो आहे क़ुर उन खे मञीन था मोहम्मद मुलाज़म वमा उन ज़िलब्क ऐं तोखां अॻु में जेको असां मोकिलियो हेॾे तौरात जेके ॿिया किताब हूंदा ॿियनि उहे उन्हनि खे उहे मञनि था वल मुखीमी न सलाद ऐं उहे क़ाइमु कनि था पंहिंजी विवादत जेका आहे उन्हनि जी सलाद जेका बि जंहिं तरीक़े ते अलाह ताला हुननि खे ॿुधायो हुन ते क़ाइमु रहनि था वल मूथू न ज़कात ऐं चेयर थी ॾियनि था ज़कात ॾियनि था वल मोमिनू न बिल्ला ऐं अलाह खे मञनि था बिल योमिल आख़िर ऐं आख़िरत ॾींहं खे मञनि था ऐं हिननि जा के यूदी आहिनि जेके इन सभिनी ॻाल्हियुनि खे मञनि था अला सनूती हिम अजरनि अज़ीम आहे उहे अहिड़ा आहिनि जिन खे असां हिकिड़ो वॾो अजर ॾियण वारा आहियूं यानी अहिड़ा जेके हिनखे आहिनि दीन ते हिननि जे असुल दीन ते जेको हज़रत मूसा आल इस्लाम आंदो हो या हज़रत ईसा आल इस्लाम जेको दीन आंदो हो या जेको मोहम्मद मुस्वा सलाहु उन ते दीन ते आहिनि त पोइ हाणे पर पोइ अलाह ताली क़ुर शरीफ़ में ई चई छॾियो त जॾहिं मोहम्मद अल अची वियो त सभु जेके आहे दीन जेका आहिनि मनसूख थी विया ऐं उनजो सॼो बारिश थी वियो पोइ जंहिं ते